Первое. Не пытайтесь продавать. I do agree that might sound a little bit strange. Да, я согласен, звучит немного странно. Especially when this whole program is about selling. Особенно если вся эта программа посвящена продажам. Let me explain what I mean here. Позвольте пояснить, что я имею в виду. I want you to write what I'm about to say down. Я хочу, чтобы вы записали то, что я скажу. In a very, very special place в каком-нибудь особенном месте. Make a tattoo out of it if you want. Если хотите, можете набить себе татуировку с этим текстом. It actually make a pretty good tattoo. Может быть, это будет неплохо смотреться. Here it is. Вот мои слова. People love to buy. Люди любят покупать. And they hate to be sold. Но ненавидят, когда им продают. When I say don't sell, когда я говорю хватит продавать, I'm talking about the traditional ideals that we have about selling. Я говорю о традиционных предрассудках, которые у нас есть по отношению к продажам. Traditionally, sales is something we do to somebody. По традиции продажи это что-то, что мы делаем по отношению к нашему клиенту. A lot of sales training is based on manipulation. И тренинги по продажам основаны на манипуляциях. It's based on tricks. На всяких фокусах. That's not what it's about. Но суть не в этом. We don't want to sell. Мы не должны продавать. We want to help people buy. Мы должны помогать людям покупать. This is very, very important. Это очень-очень важно. Because your whole mentality is different. Потому что меняется вся концепция восприятия. Your whole approach is going to be different. Ваш подход меняется кардинально. Yes, I'm going to teach you how to close deals. Да, я научу вас заключать сделки. But closing the deal is not the objective. Но целью не должно становиться именно заключение сделки. When you put your customer first. Когда вы ставите клиента на первое место. And try to help them really make a better decision. И помогайте ему принять правильное решение. You're gonna have less stress. Тогда у вас будет меньше стресса. They're gonna feel less pressure. Они будут чувствовать меньше давления. And I promise you, you're gonna close more deals. И я могу пообещать, что вы будете заключать больше сделок. And that's what we all want, isn't it? Мы ведь этого хотим, не так ли? We want to close the sale. Мы хотим заключить сделку. However, you're not gonna do that. Но вы не сможете этого сделать if you sell. Если будете продавать. Please hear this. Repeat this over and over again. Пожалуйста, услышьте это, повторяйте это снова и снова. Play this section 20 times if you have to. Можете проиграть эту секцию 20 раз, если нужно. Don't sell. Хватит продавать. Help people to buy. Помогайте людям покупать. That is the first and most important thing you've got to understand. Это первое и самое важное, что вы должны понять. If you're going to be successful in sales. Если хотите достичь успеха в продажах.